Kolla kemm intom tiftakru x'ġara fl-aħħar episodju minn din is-sensiela? Emozzjonijiet, Tih il-qalb. Eċċitament. Fl-aħħar episodju rajna lil Max jieħu deċiżjoni. Deċiżjoni li affettwat il-ħajja ta' tliet persuni. Max, fl-aħħar wasal il-mument li ntagħżel il xi ħadd minn dawn iż-żewġ tfajliet. biex tibda relazzjoni serja magħhom. Mela, jew tagħżel lil xi ħadd minnhom, jew inkella ma tagħżel lil ħadd. Naqra mument ta' silenzju, hekk jogħġobkom. Għandna llum magħna lil Serena Mifsud u lil Kerry Gold. Infakkrek li din id-deċiżjoni, once li tiħodha ma tistax terġa' tmur lura minnha. Max, lil min trid li tagħżel? Lil Serena Mifsud jew lil Kerry Gold? Lil ħadd me. Lill-ebda waħda minnhom. Fimtu sew jiena, ma jrid lil ħadd minna. Ekku, dak kien it-tmiem tas-sensiela l-Aġenzija. Ma stenna ftit. It-tmiem jew il-bidu. Minn dakinhar law għaddit sena. Matul din is-sena ġraw ħafna affarijiet li l-karattri ta' din is-sensiela ħajjithom inbidlet kompletament. L-Aġenzija. Jieħdu sehem Serena, Charlene Azzopardi. Kerry, Janice Ancelleri. Mary, Elaine Borg. Gianni, Johanna Battista. Ortenzia, Natalia Bela. Mikil, Stephen Meli. Max, Daniel Falzon. Jieħdu sehem ukoll, Martes, Marushka Camilleri, Miss Manduka, Madeline De Giorgio, Rosie, Miriam Agius, Rosina, Margaret Chetcuti, Shelly, Connie Livori, Cynthia, Maria Kirkop u n-narratur Michael Ratzen. L-Aġenzija Serena ħaditha bi kbira wisq li Max ħa d-deċiżjoni li ħa u hi bdiet tissakkar ġewwa darha kuljum, tisma' l-mużika ta' Mozart u Chopin. Hi u Carrie saru ħbieb kbar matul din is-sena li għaddiet. U għalhekk, Kerry bdiet tipprova tgħinha kif tista'. Ma nafx kif nista' ngħinek aktar seren. Li naf żgur hu li ma jistax ikun li tibqa' sejra hekk imma. Imma jlien x'nista' nagħmel Kerry. Ma nistax inneħħih minn quddiem għajnejja. Dawk l-għajnejn ħodor, dak il-wiċċ infaqqa qisu ta' ħawħa u dik it-tbissima qisha t'anġlu. Malajr għamililna l-anġlu għax tefana fejh l-abbissi, lilek mod u lili mod ieħor. Naf, tkellim kif ġiġi fuq, nifhem li għadek sensittiva wara dak kollu l-inqala, u biex ngħidlek il-verità, lanqas jien ma nista' neħħih minn qudiem għajnejja. Qed tara, Basta toqgħod tgħid kontrih.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 Għar Dalam, il-Buskett, Manuel Island, Ħaġar Qim, it-Tempi ta' Ħal Tarxien, is-Swar tal-Imdina, iċ-Chadwick Lakes, San Anton. Fej fittix niktar? Il-katakombi, li poġġew taħal saflini, l-argotti, kullim kien dorna. Lanqas fuq fil-flakowna ma nstab. Iwa ta' minn xek serena, għax taċ kem tinkwetani. Isa, Isa, stabar. Imma l-kem kelli bdiet tipprova tgħin li Serena u tipprova tagħti l-impressjoni li qatt ma kien xejn. Fil-fatt, kienet qed tilgħab logħba Ta' spiss, Kelly bdiet tmur għand waħda li taqra x-xorti u li jgħidu li tbassar il-futur. Erġajt ġejt, jien Shelly. Aħjar. Aħjar. Iktar ma tiġi, iktar nagħmel liri minn fuqek. fimtek, fimtek. Allura, x'ġabek lawn? Ġejt għandek għax int biss tista' tgħinni. Ejdli, ejdli, iftaħ qalbek miegħi, battal l-emozzjonijiet tiegħek. Tiftakar ġili kellimtek fuq uħet mek sowx? Kif nista ma niftakarx? Naħseb kemm ilek tiġi hawn, ħlif Max ma smajtx minn għandek. Imma insomma, Issa ħalina minn dan, xi trid tkun taf? Bħalma taf int ilu sena nieqes, ħadd ma jaf fejn se tamar jew xi ġralu. Imma jaħasra Kerry, kemm se ndum ngħidlek, kemm se ndum ngħidlek li jien ma nafx fejnu. Għandi bżonn xi ħaġa minn tiegħu, troffa xar jew xi ħaġa minn ħwejġu biex jien nagħmel riċerka fuqu. Għal dak sibt, Ftakart li kelli ġins minn tiegħu għax xtaq li ntadgħalu l-keffa tiegħu qabel ġara li ġara. Iva allura jan birka lint, issa ftakart? Għamilt sena sħiħa tgħid li m'għandek xejn minn tiegħu. Kieku ftakart qabel, dan il-każ inna li solvejnieh. Ha, allura hux, la nsejt insejt. Dan hu l-qalzit tiegħu. Kemm hu qasir! Ma naħsibx li kien fih xi tul jien, u dan tewlek biex tqassarulu. Ma tantx miskin, ma ġabx ruħu. Issa nitolbok biex toqgħod kwieta u ma tgħid xejn. Irrid ftit minuti ta' silenzju biex nimmedita u nikkonċentra. U x'jafek kif ħasadni? Dan x'kien? Wasal tal-ħobs, dejjem hekk jagħmilli, tgħidx kull qatajtini. Silenzju issa, għax tlift il-fil, titkellimx. Ok. Tifhem bil-Malti, qedlek titkellimx. Qed naraħ! Qed naraħ! Fejn? U issa jien naf jaħdejn il-baħar, hemm ħafna ramel u hemm ix-xemx ukoll. Ma wasalna mkien mela, għax hawn Malta għandna kemm baħar, kemm ramel? U anka xemx. Qed nara ħafna nies u qed nara lil Max arqan. Jidher li hemm ħafna sħana. Jien mhux l-ambjent irid ikun naf, il-pajjiż. U wissa jien naf, kun naf li qatt ma kont tajba fil-ġeografi jien meta kont żejra. Tin il-mezz u t-tieni xejn iktar. Għalfejn tħares lejja. Min ser tgħidli xejn aktar? M'hemmx xi ngħidlek li kont naf għattulek. Nista' mmur jiġifieri? L-ewwel ħallasni mbagħad tmur. Ara tfal li ta' kemm jien obbligata? Xi ħaġa żejra, 150 euro. Kemm? Naħseb aħjar impoġġiex ħajtini xi ħass ħażin. Sawa fimtek jien? Sawa fimtni, 150 euro. Waħda fuq l-oħra. Xi ħaġa żgħira tal-istrapazz. Strapazz qad bil-qeda hemm u ma ċċaqlaqx minn fuq dak is-siġġew lanqas ser tħallili għal kont tad-dawl u l-ilma. Allura x'nagħmel? Ma jkollix mnejn inħallsu jien għażiża tiegħi. Għadni qed nistenna jien. 150 ewro trejt u 150 ewro ntejkux. X'tamillek l-imħabba hux? Imma Max, sar minnu. Xeli li taqra xorti forsi ma tafx, imma jinnaf. Eżattament sena ilu, wara li Serena u Kerry taw xebgħa kif tmiss il-liġi lil Max talli m'għażel lil ħadd minnhom waqt il-programm Imħabba Ġenwina ma' Mary Manduka, induna li Malta m'għadux il-post sigur fejn jista' jgħix. U għalhekk, Max, telaq lejn il-Greċja. F'din is-sena li Max ilu jgħix il-Greċja, iltaqa' ma' mara ftit ikbar minnu fl-età, mara b'dixxendenza Maltija, li ilha tgħix il-Greċja għal dawn l-aħħar 20 sena. Iltaqa' magħha hekk kif rifes fuq l-art Griega. U ma taqtgħux kif iltaqgħu. Taxi! Taxi! Taxi! U x-xjata tal-ftit ma lħaqtix. Malti? Skużi? Tkellimt bil-Malti? Mela dan ifisser li inti Malti. Eh, qed tara kemm int intelliġenti? X'ismek? Jien Ortenzja. Aħjar ma ngħidilhiex ismi proprji għalissa, bilkemm nafha lil din. Jiena Lawrence. Intik lift? U le ma tarax, issa nimxiha fil-każ, ma tantx għandi bogħod għal-lukanda. U x'timxiha f'din is-sħana? Issa nwasslek jien, għandi l-karozza hawn. Hu min lift bil-karozza, ġiet ikla ġewwa l-aqwa restorant fil-Greċja, fejn taħdem Ortenzia. Jien ommi Maltija u għamilt 25 sena sħaħ ngħix hemm. Meta ommi u missieri sseparaw, iddeċidejt li niġi l-Greċja. Ngħiduha kif inhi, ma' missieri ningwala aktar. U int, x'ġibek l-hawn? Iċ-ċirkustanzi hux rrid nibdel ftit. Fimtek, fimtek. Tajċ kemm jinfitta, imma qbattu tlaqt minn Malta hekk. Hekk hux rrid nibdel ftit. Mhux dejjem l-istess pajjiż ma tafx int. Aħjar ma tantx nidħol f'dettalji għalfejn kelli nitlaq minn Malta. U bħalma forsi ndunajtu, Max ma qalx il-verità kollha fuq u ma' Hortensja waqt li kienu qegħdin fir-restaurant. La qal ismu proprja u lanqas ir-raġuni għalfejn telaq minn Malta. U min ikla fl-aqwa restaurant fi Greċja, ġiet serata ġewwa wieħed mit-teatri Griegi. U min serata f'wieħed mill-aqwa teatri fil-Greċja, ġraw ħafna iktar affarijiet illi jekk insemmihom kollha għandi sal-ġimgħa d-dieħla għaddej. Ħaġa ġġib il-oħra u f'kemm ili ngħidlek Max u Ortensja bdew jiltaqgħu tliet darbiet f'ġimgħa. Minn tliet darbiet f'ġimgħa bdew jiltaqgħu ħames darbiet fil-ġimgħa. U minn ħames darbiet fil-ġimgħa bdew jiltaqgħu kuljum. Waslet il-ħarifa. Wasal il-Milied. U wasal April, ix-xahar fejn Max u Ortenzja żżewġu. Max ħareġ bl-idea li jiżżewġu ġewwa Las Vegas, pajjiż magħruf man-nies, biex tiżżewweġ ta' malajr u mingħajr ebda ċertifikati tat-twelid u pjanijiet oħra. Imma allavolja żżewġu, Max xorta ma qalx il-verità kollha fuqu. Speċjalment għalfejn veru telaq minn Malta. Hu ħa ħsieb ukoll li ma jsemmix ismu propja. Biss, naqa' kien jaf li Ortensja ma kinitx mara b'dak il-karattru li kien jaf hu s'issa. Karattru ħelu u ta' zokkor. Imma kien hemm karattru ieħor. Karattru dittatorjat għall-aħħar. U dan għadu biss il-bidu. Lorenz. U. Iva xħin sar. Is-sitta u nofs. U iva san umma l-hortenz. U missatlek. Irrit nibda l-lozor, naħsel l-art, immun nixtri wara rrit insajjar. Imma kif n-nisa Maltin u n-nisa Gregi kollha l-istess. Smajtek ta. Għall-informazzjoni tiegħek jiena Maltija pura. Insejt li għamilt l-ewwel 25 sena minn ħajti ngħix hemm? Ejja qum! U iva se nqum tieni ċans! Ara ħi, għax jien m'għandix ħin x'nitlef. Għatta xar sekondi. U jekk sa xar sekondi ma tkunx qom, niġi hawn ġew naqbes qabża fuqek, fimt? U iva. Ibdot. Wieħed. tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba, tmienja, disa, disa, disa, disa. Ara niġeja naqbes qabża fuqek. Ok, ok, ok. Omt. Għandi raġun ngħid li Ortensi għandha karattru ta' dittatorjat. Hux vera. Immissa, wara li tajna ħarsa lejn it-tlet karattri prinċipali ta' din l-istorja, u sar minnhom matul din is-sena, jaqbel li nibdew bl-istorja tagħna. Bħalma ngħidulkom dejjem, iktar u iktar stejjer mal-karattri favoriti tagħkom, b'garanzija ta' divertiment, daqq u ħafna iktar praspar. L-istorja tat-tieni staġun tal-Aġenzija tibda nhar l-20 ta' Ġunju ġewwa l-uffiċċju tal-Actors Talent Agency. Li tajjeb li nfakkarkom li t-tmexxija ta' din l-aġenzija issa qiegħda taħt Kerry wara li Miss Manduca afdat il-pożizzjoni tagħha f'idejha sabiex hi tirtira. Ilha sena tmexxi din l-aġenzija Kerry, imma kemm ħa ddum? Bħalissa, peress li Serena ma tantx qiegħda f'qagħda li tmur għax-xogħol, minflokha hemm Martis. Tiftakruha lil Martis u żgur li tiftakruha. Kienet dik li għamlet makeover fuq Kerry fl-istaġun li għadda u bidlitha mil-lejl għan-nhar. Martes hija wkoll ħabiba kbira ta' Kerry u għalhekk meta Kerry talbitha l-għajnuna biex tgħinha fix-xogħol ta' Serena, din Mariah aċċettat. Iva Martes irrispondi għam dawk it-telefons. Dik fejn qiegħda? Hekk sew, jien inħallas u dik tiskarta. Hello, Actors Talent Agency hawn? Le, Serena mhux tidħol għax-xogħol bħalissa. U issa jien naf meta ħad tidħol, meta tiġi lura f'posta hux. Xkull waħda wkoll. Hello? Min? Le, hawnhekk mhux id-docs home. Għandek wrong number. Klip jinqasna u ġew ħan iġu Jina u ker. Eh, da zguru jini xalen ixrab il-milkshake. Taf kem damu jdoqqu t-telefons? Fejn kont? Mort niħu break. Mux ekkux, u jini nħallas. Isma skużi ta' int għandek għalfejn t-ringrazzjani lili, u għed ħallasni min jisimak. Taj mux sensir xie sinjura minn ftit pagalja t-tini? Jekk hawn xi ħadd qed jagħmel sagrifiċċju huwa jien għax qed nagħmel xogħol li mhux fil-linja tiegħi. Jien beautician, imma b'rispett lejk qed niftaħ is-salon filgħaxija biss biex filgħodu nkun nista' niġi ngħin lilek. Skużani, martes, ma kienx missni kellimtek hekk, imma bħalissa veru qed jinqala' kollox daqqa. Moħħi f'serena għax ma tistax tieħu ruħ miskina wara l-biċċa li ġrat is-sena li għaddiet ma' Max. U kemm se ddum u għaddejjin biha? Għaddiet sena ta' issa. U da żgur! Mhux int waqajt għaċ-ċajt ma' Malta kollha imma aħna. Carrie! Miss Manduka, kif int? L-aħħar li rajnik ftit wara li ġejna fuq il-programm tiegħek. U kif trid ninkun ruħi? Isni ċaqlem buta. Namelek naqra kafe. Din għalfejn qed tikpi. Għax offrejt il kafe jew? Jaqaw ma tħobbux. Aqtaħħa martes. U mhux veru jew ġejja toqgħod nawwa hawn u dan offrejt il kafe Mur ġib niqba t-tinti għax kienet tagħmel iktar. Ibqa' ċerta u żgura, kienet ittellagħni l-qorti. Ikdimlu biċċa għax din għandha x-xersa u nitqarbtek il-barra meta trid. Allura issa tgħidli, għax m'għedtlix qabel. Mur agħmel naqra kafè ara, issa nkompli jien ma' Miss Manduka. Jien taf kif nieħdu l-kafè. Miss Manduka tlieta zokkor u nofs kuċċarina kafè lixxa. Din bis-sejjeda? X'tieħdu tagħmel kafè b'nofs kuċċarina? Mela din tuma ta' zokkor biss jiġiha? U le! X'ċaralek Miss Manduka? Paul! Ir-raġel u x'tassew? Tgħidlix, sawtek, imma kif kollha xorta dawn l-irġiel. Le, le, ma sawatnix. Tela! U għal daqshekk għandek xorti, ġejt libera s-samela. Fejn mara lura? il-Bahamas, telaqux, ħalliena miet. X'inhu? Mela x'inhu diri, u għalhekk ġejt hawn, biex nitolbok tagħmilli pjaċir. Irrid lura l-pożizzjoni li kelli f'din l-aġenzija. Minflokok! X'inhu? Jehu! Jiena hawn Kerry! Ara Miss Manduka, kif aħna kemina ma narawk. U kif tridni nkun ruħi? Mit Paul, ġimatejn ilu. Paul? Paul minu? Min tridu jkun? Ir-raġel hux? Kemm min għalija li George kien jismu? U xek kienet qaltilna Kerry. Hux George, George. George kont noħroġ miegħu xi 40 sena ilu u telaqni għal waħda Ingliża mbagħad. Jien mort nagħmel naqa' shopping u hekk, Kerry hi, ara kemm hu ħelu dan it-topp li xtrajt! Mhux hekk?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 Qed tara ruħi dear. Ġejt fil-mument opportun jien. Agħti l-kariga lura lili u nġib lura din l-aġenzija fuq saqajha. X'inhu Miss Manduka? Ser terġa' tibda tmexxi int? Kaħi! Insejt il-ħobs warajk dal-ħodu, mela kont fil-qamar jew, laqqas ħaq it-triq li tajtni.